Thank you. 1954 היו שני אומנים שהוציאו תקליט. אחד קראו לו אלוויס פרזלי, והשני היה שנייה הקליטה הראשון. ב-1954. היה של אודטה. ב-1954 לא היו ביטלס, לא היה ג'יימס בראון, לא אריתה פרנקלין. וגם לא הרולינג סטונס. ב-1954 היו אלוויס ואודטה. במלאת השבוע, 14 שנים ללכתה מן העולם. נשעט ללא דיחוי. הלילה אל החלק השני לזכרה, לכבודה ולשמחת יצירתה של אודטה. ברוכים הבאים לחלק השני, בואו נתמקד באמצעיתן של ה-60's, בעיקר השנה 1965. ב-1965 קרו כמה דברים. אחד מהם הייתה העובדה שבספטמבר של 1965 הגיעה אודטה לארץ ישראל, להופיע כאן, בראשונה, וכל העיתונים, כל היומונים, כתבו כמובן על הגעתה של אודטה לארץ. ללא הבדל מחנות, אידיאולוגיות ודרך חיים. כולם כתבו על אודטה. הנה, בשלושה בספטמבר 1965, היומון הקומוניסטי, כל העם. אודטה, זו הכותרת בעמוד 5, אודטה, מלכת זמרי העם האמריקאים. בימים אלה מופיעה בארצנו הזמרת האמריקנית הנודעת אודטה. אין איש, אין איש שיכחיש עוד שאחד הקולות הגדולים ביותר של הזמר העממי בזמננו הוא קולה הקונטרה-אלטו החם והמרעיד של אודטה. אמת? בשנים האחרונות הרבתה הודתה להופיע בארצות הברית בפני קהל רב גוני ומעריץ מסן פרנציסקו ועד ניו יורק. היא הקסימה והלהיבה את מאזיניה ברחבי אירופה כולה. כאומנית ופרשנית בעלת כישרון נדיר, מעניקה עודת הכוח, עוצמה ורגש, עמוק יותר לשירי העבודה הישנים והעצובים, לשירי האהבה הנואשת, וכן לשירי ערש ודמיון, ובאמצעותם מעבירה רגשות אלה למאזיניה. שימו לב, אודטה שרה לאחרונה גם בלוז. בלוז במרכאות. אין זו פנייה בלתי צפויה. כי בשירים אלה, האוגרים גם רגש וגם העצב, יכולה אודטה למצות את מלוא כישרונה ואומנותה. כל העם, אודטה, מלכת זמרי העם האמריקאים. A diamond Oh. מהשיר Jack of Diamonds, מופיע בתקליט אודטה סינגס בלדס and Blues. הפנייה של אודטה אל הבלוז, ובכלל, עמידתה כאישה אפרו-אמריקנית, בודדה, לא חלק מאיזה להקה או הרכב, ובהיכנסה אל תוך העולם המוזיקלי, אל תוך המעגלים האדוקים ביותר של חסידי ונאמנות הפולק בארצות הברית, בשנות ה-50 וה-60, זה לא עניין של מה בכך. אמנם אלו אסכולות מוזיקליות שדיברו בשבח השוויון, והם היו הדגל של המחנה הנאבק, אבל, האמינו או לא, נוכחותה של אישה אפרו-אמריקנית ששרה את כל הרפרטואר של הפולק, זה לא דבר שהיה קל לאנשים, גם מתקדמים שביניהם, לקבל. ובאמת היו על אודטה דיבורים משני הקצוות, כמו שלימדונו אז בבתי הספר על דמותו של נחמן סירקין. אמרו על סירקין שהוא לא מצא מקומו, מכיוון שבין הציונים היה סוציאליסט, ובין הסוציאליסטים היה ציוני. כך גם אודטה, לא תאמינו. אוהדי הפולק טענו שהיא מקשיחה את הז'אנר. ואדוקי הבלוז, הטהרנים, אמרו מה זה הדבר הזה? מה זה המשיכות הקוליות? האין זה עירוב של אופרה, סיסטמטית, מערכתית, עם פרטיטורות ותווים לתוך הבלוז? אם כן, היה לכולם מה לומר על שירת אודטה. בלי משים, תחת זאת, היא חוללה מהפכה בשירת ותפיסת הפולק האמריקני בשנות ה-50 וה-60 ואילך. אודטה בכלל הייתה בעלת השכלה מוזיקלית רצינית מאוד. אני סיפרתי בחלק הקודם שהיא התגלגלה אל שירת הפול כמעט במקרה, מכיוון שהועידו אותה לשיר על במות, באופרות, בהצגות, להיות שחקנית ולכבוש את הבמות האירופיות בעולם. אבל הודתה מצאה בין התקליטים ובין ההקלטות דברים בספריית הקונגרס האמריקני, שבהם הונצחו ניגוני העבדים והאסירים לאחר מכן. וזה משך ליבה. כמו בניגון הבא מ-1962, Be My Woman, שיר אסירים נודע, שראה אור בתקליטה של אודטה, בתקליט Sometimes I Feel Like Crying. Be My Woman. thank you Woman, I Be Your Man. שיר אסירים נושן, כדאי מאוד לשמוע אותו בהקלטות המצויות בספריית הקונגרס האמריקני. כמובן אין צורך להרחיק עד לספרייה גופה ממש, אפשר לשמוע את זה, זה נתון לכל דורש וחפצה. Be My Woman. אז כדאי לשמוע מה עשתה אודטה ואיך שרו, או איך זה נמצא בהקלטות של אלן לומקס. ואז נבין גם אי אלו מההתפעלויות לצד הטרוניות אה, שהיו על דרכה הייחודית של אודטה, שכאמור קרמה עור וגידים ונסללה הרבה לפני הגדולים שאנו חושבים שהיו הראשונים. אה, למשל, העובדה כי בדצמבר 1961, אותה שנה בה הכתיר מרטין לותר קינג ג'וניור את אודטה בתור מלכת הפולק האמריקאי, בשנה זו, בסופה, בדצמבר 1961, יצאה אודטה להופעה בנייג'יריה, בניגריה, שם התחולל הפסטיבל אמסק פסטיבל, והיא הייתה שם. ב-1974, 13 שנים אחר כך, היא הופיעה גם בברית המועצות, במוסקבה. בין לבין עברה בכל מדינות אירופה, איטליה, אוסטריה, הייתה גם ביפן, במזרח, באוסטרליה, מלזיה, וב-1965, בספטמבר, בראשית החודש, הגיע אל ארצנו, לארץ ישראל, לא להופעה יחידה אגב. הייתה כאן שלוש פעמים, לפחות שאני יודע. שימו לב לרגשה העולמית, אבל גם זו הבאה לידי ביטוי במאמר הקצר בעיתון דבר, 12 באוגוסט 1965, לקראת הגעתה של אודטה לארץ. תחת הכותרת זמרת העם הכושית תופיע בארץ. בתחילת חודש ספטמבר תגיע לארץ הזמרת אודטה לסדרת הופעות. מי שמצוי קצת בזמר העם הכושי והאמריקאי, ודאי מכיר את קול הקונטרה-אלטו הידוע של אודטה, אשר התחילה בעצם את דרכה במקהלת בית הספר בלוס אנג'לס. שם הייתה מגיל שש, לאחר שמשפחתה עזבה את ברמינגהם, עיר הולדתה, והוריה רצו להפוך אותה למריאן אנדרסון השנייה. מריאן אנדרסון הקדימה קצת את אודטה, הייתה גם כן זמרת קונטרה אלטו מאוד מאוד מפורסמת מפנסילבניה, כוכבת גדולה שהופיעה בקרנגי הול כבר בסוף שנות ה-20. אז ההורים אומרים לנו אנשי דבר, רוצים להפוך את אודטה למריאן אנדרסון שנייה, אבל זה לא יצליח להורים. אני ממשיך. רק מאוחר יותר הגיעה אודטה לשירי העם. הופעתה הפומבית הראשונה כזמרת עם הייתה מקרית, כמו עצם התקרבותה לזמר העממי. היא ישבה עם ידידים במועדון לילה נודע בסן פרנסיסקו, כך עם צדי, והמנחה הציג אותה כזמרת מבטיחה. היא עלתה ושרה שיר אחד ונתבקשה בו במקום להמשיך בהופעותיה שם. שמה של אודטה החל לרוץ. היא אחת הזמרות הכושיות שאינן מסתפקות בהשמעת שירי דת, כלומר גוספל, ושרה גם את שירי העם האמריקניים בכלל, פורק מיוזיק, ושירי עבודה, וחופש בפרט. היא גם עשתה עבודת מחקר חשובה בנושא של שירי אסירים. לא יאמן שרמת הפירוט הזו הגיעו אל קוראי דבר באוגוסט 1965 בארצנו בעברית. אמשיך. היום היא נמצאת בין רשימת גדולי זמרי העם, כפיט סיגר, ג'ון באז, בובי דילן, כך כתבו בדבר בובי דילן והארי בלה פונטה, איתו היא מופיעה גם בקונצרטים משותפים. ופה עיתון דבר מיישר קו עם כל העם. באחרונה פנתה הזמרת אל שירי הבלוז, שבהם מתבטאים קולה ואומנותה בצורה היפה ביותר. על המאמר היפה הזה חתומה עידית זרטל, 12 באוגוסט 1965, עיתון דבר. אם כן, היישוב העברי מצפה להגעתה של אודטה בספטמבר 1965. It's a mighty world. It's a mighty world. It's a mighty world. sun. Take a look at the sun. It's somebody's sun, and it's warm in a mighty world. Take a look at the moon, just a look at the moon. It's a mighty moon. 1964 מתוך התקליט It's a Mighty World. הזיכרון הוא העובדה כי ב-1963, בקיץ, באוגוסט 63, אודטה השתתפה בין רבים כמובן בצעדה הגדולה במצעד על וושינגטון, מצעד החירות, שאותו הנהיג בין היתר מרטין לותר קינג ג'וניור. וכמובן שאודטה הייתה מסורה כל-כולה למאבק למען שוויון זכויות, ואדם משנות ה-50, ה-60, עד יומה האחרון. אם כי, וזה המקום לציין, כי חילוקי דעות עמדו בין אודטה לבין מרטין לותר קינג ג'וניור, היא הייתה רדיקלית ממנו, היא ביקרה אותו לא פעם אחת על כל האידיאולוגיה של ה-non-violence, תורת אי-האלימות של מרטין לותר קינג ג'וניור, לא בבחינת זאת שהיא רצתה לתכנן איזו מהפכה אלימה, אלא התפיסה הזו של הפגנות שבהם עומדים אנשים, חוטפים מכות בעלות, מרוססים בגז מדמיע, נזרקים אל בתי הכלא. התפיסה של מרטין לותר קינג בעיני אודטה, כאילו על המפגין, על הנאבק, לעמוד ולמסור עצמו אל הרשויות, להיעשר בחפץ לב, הדבר הזה היה בשבילה לפרקים יותר מדי. ולעיתים היא זלגה לכיוונים הרדיקליים יותר של התנועה, אה, כמו למשל המחנות, בהם שכנו אנשים כמו מלקולם אקס. לעומת מרטין לותר קינג, שאמר לא, על האדם להתמסר אל המאסר, ובכך לחולל המהפכה על ידי אי האלימות, נהירה בהמונים אל בתי הכלא, ועמידה איתנה, כמעט אדישה, מול האלימות של המדכא. אלה הגישות. ולכן, בשנים כי יבואו, נמצאה אודטה, לעתים קרובה יותר, אל המחשבות והאידיאולוגיות של אנשים כמו מלקולם אקס, יותר מאשר מרטין לותר קינג ג'וניור. סין, זו אודטה. גם בתוך המחנה היא עצמאית ומפלסת דרכה. a merry wee of the morn. Merry I don't know. I've been told. I don't know. I've been told. The streets in heaven. The streets in heaven. Hey. houses too on the red sea shore. Houses too on the red sea shore. He was smoking a head in water with a two by four. sin, my sin, take it away. Oh, my sin, my sin, my sin, take it away. I've been told, 1964, מתוך אותו תקליט, It's a Mighty World. אז היא הגיעה באמת בספטמבר 1965 לארצנו, והיו הופעות ויש ביקורת. עיתון מעריב, חמישה בספטמבר 1965, במדור מסך ומסכה. למרות שאין חתום על המדור הזה, תכף אני אקרא אותו, למרות שאין איש חתום, לא בשמו, יש לי אי אילו השערות כתב או כתבה את המילים הבאות. הנה אני קורא את הביקורת הודית השערה על ארץ הקודש. זו הכותרת. הופעת הבכורה של הזמרת הכושית האמריקנית, אני מזכיר, זה עיתון מעריב, חמישה בספטמבר 1965. הסכיתו ושמעו. הופעת הבכורה של הזמרת הכושית האמריקנית בישראל עוררה בה התרגשות רבה. כבר מתחילים עם העובדה שהיא זו שהתרגשה ולא אנחנו. בסדר, בוא נראה לאן זה הולך. בשבילי, ציטוט, אומרת אודטה, ארץ הקודש ותושביה זה משהו שונה מכל מה שראיתי עד כה. נחתור אל הכתבה. מה כתוב? קולה של אודטה הדהד באולם קולנוע תל אביב. שם הייתה ההופעה. ובני עשרה לעשרותיהם התנועעו לקצב זמרתה. לא יאמן, הייתה תקווה. בני ישראל לעשרותיהם התנודדו לקצב זמרתם. עודתה שרה כשעיניה עצומות, והיא כולה מרוכזת בתוך עצמה, כאילו הייתה מתפללת. באולם נשמעות עדיין מחיאות הכפיים, והודתה, אישה כושית, גבוהת קומה, מלאת גוף ובעלת פנים עדינים, צעירים, וכאילו כמהים להרבה הרבה אהבה. הייתה מאושרת. הקהל קיבל אותה. לא, זה לא ייאמן, המשפט הבא. הקהל קיבל אותה על אף הבמה המכוערת ועל אף התאורה הלקויה. חילקו לה מחמאות הרבה, והיא שמעה וצחקה. אני תמיד שרה על ארץ הקודש, על משה, על יהושע ועל בני ישראל. ועכשיו אני כאן, וכולם מקבלים אותי. אני כל כך התרגשתי, כי בשבילי ארץ הקודש ותושביה זה משהו שונה מכל מה שראיתי עד כה. קשה היה לה לשיר בקולנוע תל אביב. צריך היה לתפוס את הקהל. כן, לתפוס אותו, אמרה לי, במסיבת קבלת הפנים. אבל עכשיו אני רוצה לרקוד. לכן התנצלה ונפרדה מעליי בחיוך רחב. התזמורת ניגנה בקצב מסחרר, ואודטה הייתה מאושרת. Jericho, Joshua fought the Battle of Jericho. הודית. זה אגב מהקרנגי הול, ולא מקולנוע תל אביב, למרות שגם כאן נשאר על ארץ הקודש. ובכן, יש לתהות מדוע, מדוע על פי הביקורת שקראנו בעיתון מעריב מראשית ספטמבר 1965, אה, עולה הרושם כאילו ההופעה, על כל פנים עבור מי שהגיע, לא עבור הודית, אה, הייתה לא כל כך מוצלחת. במה מכוערת, תאורה לקויה, למרות שהיו פה ושם צעירים שרקדו יחד עם אודטה והיו איתה במין היפנוז. אז מדוע? מדוע דווקא העיר הגדולה, הבורגנות, כשלה בקבלת אודטה? אם כן, לכתבים של עיתון על המשמר הייתה תשובה. ולא תאמינו, שבועיים לאחר הביקורת במעריב על ההופעה בקולנוע תל אביב, יצאו החבר'ה בעל המשמר ב-20 בספטמבר 1965, לקראת עזיבתה של אודטה את הארץ, עם הידיעה הבאה. אודטה, כך היה כתוב, זו הכותרת, על המשמר. אודטה אוהבת קיבוצניקים. איי איי איי, נקרא. שמענו שאודטה תהיה בגן השלושה, בסוגריים, הסחנה, לפני הופעתה באמפיתיאטרון, והלכנו לראותה מתוך תקווה רומנטית, שמא תשיר שם, על רקע מפעלי המים והדשאים. <laughs> איי איי איי, מפעלי המים והדשאים. אז מתוך מחשבה רומנטית שאולי תשיר שם, הלכו אנשי על המשמר וערבו לאודטה, כמובן מערב מסוג טוב. אבל, ממשיך המאמר, אבל אודטה ישבה דמומה ובחיוך מקסים. השתמטה מלהשיב על שאלות. אחר כך אמרו לנו שהייתה מאוד רוצה לשיר בגן, כלומר בסחנה, במקום לרדת לאמפי החם, אשר באווירו הלך, זקוקה הגיטרה שלה להכוונה בלתי פוסקת. יפה מאוד הירידה לפרטים הזו. רצתה לנגן בגן, כיוון ששם היה פחות חם ולח, ולכן הגיטרה תזדקק לפחות כיוון במהלך ההופעה. ועוד אמרו לנו, שאודטה אוהבת מאוד קהל של קיבוצניקים, וששאלתה הראשונה בשדה התעופה בלוד הייתה אם תראה את המקומות הקדושים ואם תשיר בקיבוץ. שתי המשאלות ניתנו לה ביד רחבה. הופעותיה המוצלחות ביותר קובע עיתון על המשמר, היו בפני קהל קיבוצי. שירי העמל שלה מעידים שהעבודה היא חלק מישותה. ומדוע לא? הרי עודתה למדה את אומנותה בשעות שלאחר עבודה במשק ביתם של אחרים. יודעים לפרגן בעל המשמר, לעצמם. Hey. tales of troubles, rows of battles, paths of victory. We shall walk. The road is dusty, the road is a mighty rough. Better road is awaiting. The day is not far off. Trails of trouble, rows of battles, paths of victory we shall walk. I walked down by the river. I turned my head up high. I saw that silver lining that was hanging in the sky. Well, I saw trails of trouble, rows of battles, paths of victory we shall walk. The gravel road is a bumpy. Oh, it's A harder road to ride. There's a clearer road awaiting uh, with the cinders on the other side. Oh, we got trails of a trouble and we got roads of a battle. Paths of a victory we shall walk. Evening train was a rolling, a humming of the wheels. I saw a better day as I looked across the field. Well, I saw trails of our troubles, rows of our battles, paths of victory. We shall walk. The trail is dusty, the road is a mighty rough. A good road waiting. Oh, the day is not far off. Oh, we got trails, trails of trouble, and we got our roads, roads of battle. sands of victory we shall walk. Paths of Victory, נתיבות הניצחון, 1964, מתוך התקליט אודטה סינגס of Many Things. ככה זה נקרא, וזה מקדם את פני הבאות. מכיוון שבמרץ 1965 הוציאה אודטה לאור תקליט לעילה ולעילה, שנקרא אודטה סינגס דילן. כלומר, חצי שנה לפני שהיא הגיעה להופעה כאן, היא הוציאה את התקליט אודטה סינגס דילן. ולכן זה מאוד מעניין אם היו אנשים בקהל, בין אם בסחנה, בקולנוע תל אביב, באחד הקיבוצים, שזעקו, שירי לנו משהו של דילן. מכיוון שאודטה הייתה אחת הפרשניות הגדולות ביותר לשירת דילן. לא במובן החקייני, אלא במובן של ההבנה, של הפרשנות, של החידוש. מה שעשתה לפולק ולבלוז, עשתה גם לדילן. נתחיל מיד ללא דיחוי בביצועי אודטה לבוב דילן, מרץ 1965, כפי שראה אור בתקליט אודטה sings דילן. נפתח עם בייבי, I'm in the mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna leave my lonesome home. Sometimes I'm in the mood, I wanna hear my milk cow moan. Sometimes I'm in the mood, I wanna hit that highway road. Then again, then again, then again, then again, this whole day I'm in a mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony stall. Sometimes The little. מורה ללא משוא פנים, לוקחת אודטה את דילן בכזו קלות, בקלילות, מעגלת אותו. מעלה אותו ממש מתוך עמקי תהומות. אה, איך שדילן שר את השיר הזה במקור, הוא כמעט אה, אה מקריב את הגרון שלו על הסיפור הזה. זה נגן, זה נגן, זה נגן, זה נגן. אבל הודית, מלמדת את דילן איך לשיר בנחת רוח. Baby, I'm in the mood for you, 1965. נשאר כמובן בתקליט הדגול הזה, ונשמע את הביצוע של אודטה ל-Don't Think Twice, It's Alright. Ain't no use sitting and wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use sitting and babe. Live here, don't know by now. the rooster crows, let the break of dawn. Look out your window, baby, how I've never known. Well, it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Till I wish there was something you would do or say, try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. So don't think twice. Yeah. did before. think twice. It's alright. Don't think twice. It's alright. Don't think twice, it's alright. מרץ 1965, בתקליטה של אודטה, אודטה סינגס דילן, יחד עם המוזיקאים הגדולים והדגולים הבאים, המנוח ברוס לנג הורן, כמובן גם ניגן עם דילן, נגן כאן גיטרה וטמברין, גם אודטה אגב על גיטרה, פיטר צ'יילדס, גם הוא על גיטרה, ולס גרינג' על הבאס. שימו לב שבתקליט הזה, תופים אין. שיר הבא גם הוא של דילן, נשכח, מאותו תקליט, אה, הוקלט ב-1962 במקור על ידי דילן, יראה אור בבוטלג, הוויטמרק דמוס, והוא נקרא Long Ago Far Away, בביצועה של אודטה, 65. To preach of peace and brotherhood, what might be the cost? like that don't happen nowadays. The war guns they bombed and blazed, the whole world bled its blood. Men's bodies rotted on the grounds, the graves were happen no more nowadays. Those things like that don't happen nowadays. Long ago, far away, Odetta. זה הזמן לארוז את הדברים. הגיון הוא אל עיגולה של התוכנית. מעט מזער ממורשתה המוזיקלית של אודטה, עליה השלום. 14 שנים ללכתה, חלק שני זה היה. תודה רבה לאלון אביטל ולעמרי שדר אינספקטור. ברוכים תהיו. נחתום עם ביצוע מתוך התקליט הזה. אין מה לומר עליו, למרות שלא עקיפונו את כל הביצועים של אודטה לבוב דילן, עם כל הכבוד, התוכנית היא על אודטה ולא עליו, אבל בכל זאת, נחתום עם השיר המונומנטלי של דילן, Masters of War, בביצועה של אודטה. Bless you. Now, you masters of war, you that build all of the guns, You the builder that had claims You that build the big bombs You that hide behind walls You that hide behind desks just want you to know I see through your mask. You have never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's all. a gun in my hand, and you hide from my eyes, and turn and run farther when the fast bullets fly. Like the Judas of old you lie, you deceive. World war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. like I see through the waters and run down my drain. You fasten the triggers for the others to fire. And sit back and watch when the death count gets high. You hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and buried in the that's the worst fear that can never be hurled. Fear to bring children into the world. Threatening my baby I know. To talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. though I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you will never buy back your soul. Well, that's the worst fear that can never be heard.